Sukta capítulo. Churikuna. Señor man eñigña kasqaykichikraykuya, taita mamaykichikta rurai Chayna rurayqa KAMA kamachiku manta punta kaja kaimi Taita KITA respetay. Chaynapi allin y hinaspa kaipachapi una iwata wata naikipa. Taita mamakuna, hamkunapas wawa churikichiktaqa amaya piñachichikchu. Kasukuitaya kasukuytaya uyuaychik señor ninchikpa mangina manjina. Servientikuna, hamkunapas kai pachapi patron nikichiktaya respitaychik, inaspa manchakuychik. Kristuta kasukuchka hinaya, tukuy sunquwan Allintaja ruraychik Paikuna paykuna Nitach nitaq allin sirvientimi nispa alabasunallaykichikpaqchu. Qamkunaqa tukuy Dios pa' Diospa munasqanta Kristupa sirvientinkuna hina. señor kanasllawanña servichka hinaya, tukuy imatapas ruraychik. Manam Kichikha, aswanha señor Yachananchikmi. Sapakamam serviente otah libre papas señor manta allen Rurashanchikman hina Patron kuna. hamkunapas, chaynallataya kichikunawan Ruraichik, Amañaya, kainatam waknatam rurarusqayki niychikchu. Yarasqaykichikpi hinapas, hamkunapapas kuna papas Huklam señor ninchija cachcan paigam Manam manan pimanpas sayapakuncho. Gerapa hina kallpanchakunamanta. Chaynaqa yaikuna. Señor ninchikman hapipakuspaya, atiyninwan allinta kallpanchakuychik. Harkachikunaykichinpaq ya, Dios pallapallan hususqaykichikwan Chainapi, Chaynapi, NIKICHIK diablo mana urmachisunaykichikpaq. Manan piliachkanchikqa, Aichayoh tulluyuq Grunakunawancho aswanja tutayaypi kamachikuqkunapa gobiernaqkunapa hinaspa kontrampim. contrampim piliachkankichikqa altukunapi mana allin espiritukunapa contrampim chaynaqa harkachikunaykichikpaqya diospa hususqaykichik Arman armankunata Hapichik. chaynapim Urmachi munasusqaykichik Punchaupi, kichik allinta jajahina sayankichik allintaya sayaychik Chumpiwan allinta watakuchka hinaya chigapkahwan watakuychik. Dios pamunashanman hina kawsasqaykichikqa Soldado soldadupa hasqun harka hinaya. Sapatukuchkaq soldado hinaya alistakuychik, Haukayachikoh allin noticiata Liapayang mantapas asuanga, inini kichikia, harkachikuna hina kachun, Chaynapi chay ininikichikuan diablupa rupachkaq flichankunata kachung Salvasqa kasqaykichikya kachun, umaykichikpi harkaq kaskuhina. pa pa palabrantapas, chayqa chuya espiritupa espadangmi. Chuya espiritupa Dios ninchikta tukuy tiempo mañakuspaya ruegakuychik, inaspa listulla kaichik. Ama hukman yaspaya, Llapayan Dios Diosta mañakuychik. manyakuichik ya, pupi timpupi paqasqa manta allen noticiata huyakupti imam ninaita Dios valorwan rimachiwananpaq. Cristuparantinpi hamusqaraykum, kadenakunawan presuchasja kachkani. manyapuaychik ya mana manchakuspay willakunaypaq. Kartapa manta. Señor Señorninchikpaq confianzallam kaq masi tikikun, willasunkichik ñuqamantawan imam rurasqaymanta. Payqariki kuyasqanchik iñiq masinchikmi. uyasus kachamuchkani son kasqaykumanta tatiai kachinam pachmi Dios señor Jesucristo taytanchikya señorninchik kichik, Kichik kichik iñiq kuyana kuyanakuspa causa kuna Mana tukuq kuyakuywan Señor ninchi Jesucristuta kuyaj llapallan runakunataqa Dios ya favorecichun.